سيعلمون غدا من الكذاب الأشر Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle.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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir كذبت قوم لوط بالنذر Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر À titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر Il les avait pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute.